Prvo pitanje. Postoji li u Kur'anu nešto što nije jasno ili ne znamo sa značenje. Ne postoji. A šta onda znači ovaj mutešabi ajat? pa ja sam više Znači da su, ne, da su nekim ljudima nejasni, ali postoji ulema kojima je jasno. A za ne kuranski ajat da mene kaj koji sam Allah zna značenje? Pa no, šta znači muhakem? Muhakem znači da je cijeli Kuran dan primjenio, primjenio se i tako da. Butešabi znači da je cijeli Kur'an sličan. Jer ima ajeta koji, koji kaže da je cijeli Kur'an muhkem. Muhkem u smislu znači da je primjenjiv, da se primjenjuje i da je jesa. <clears throat> ima ajeta koji kaže da je cijeli Kur'an mutašavih. Tada u tom slučaju znači da je cijeli Kur'an sličan jedan drugom. I sura i ostalo nosi u sebi slične poruke. Međutim, imamo ajet u suri Al-Imran koji kaže ima ajatul muhkemat jasni ajati hunu kitab. Da su oni osnova knjige. Znači osnova knjige. Ajat muhkemat. Va ohar mutešabihat. I drugi mutešabihat. Mutešabihat znači čije značenje malo ljudi znaju, ne zna niko osim ovača. Eh, ove imamo dvije vrste. Tešabu mutlak. Potpuno nejasno. Znači skroz. Na što se to odnosi? Odnosi se na, na, na, na značenje ajeta čije značenje ne možemo dokučiti svojim razumom. Ali znamo što znači. Međutim, srž toga, suštinu toga ne možemo dokučiti svojim razumom. Naprimjer, uglavnom su to ajeti vezani za Allahova imena, osobine. I tako, Arša da se uzvisio iznad Arša. I mi znamo šta to znači. Ali ne možemo odrijeti u suštinu toga kako je to bilo, šta je to i ostalo. I zbog toga to zna samo Allah Ali mi znamo šta znači to. U to spadaju i harfovi iz početka sura. Alif lami, alif lami, sad, kaf, nun. Mi znamo šta znači to. Znamo su slova i da nema nikakvu posebno značaju. Ali ne možemo prodrijeti i možemo nagađati mudrosti. Pa spominju mudrosti određeno, rekli smo. Mudrost jedna da bi privuklo pažnje. Jer to nije bilo običajno u svom jeziku da neko počinje govor sa slovom. Kad čuje, aha, čuj, privlači pažnje. Drugo kažu da slova znači kao da šalju poruku vi ne možete doći sa istih istim ajetima iako su vaše riječi i ove riječi sastavljene od istih slova Znači, sastavljene su od isti slova, a ne možete iste te riječi vi sastaviti. Kao vid izazova. I zbog toga primijetit ćete da sve sure koje počinju sa slovima, ajat iza govori o vrijednosti Kur'ana. A to su mudra. Što je konačno cilj svrha toga je to, većina kaže to, ne može se spoznati. Jeste razumijeli ovaj tešlavu? Međutim, ima li što u Kur'anu se ne može razumijeti? Da kažeš, evo, ne znamo značenje. Nemaš. Znamo značenje svega, ali ima stvari čiju suštinu ne možemo mi dok zato što smo ograničeni. Jel me razumijete? I ima tešabu nisbi, a to je tešabu gdje neki ljudi znaju, neki ne znaju. Gdje hoćete djelimični tešabu i tako. Neko zna tu, neko ne zna. Za tu tešabu i za nekog... Zato poslali se sam kada je rekao halal i jasan, halal i jasan. Između njih su mu, mu znači nejasne stvari. Lari alamuhun neke thiru mine nas. Ne poznaje ih dosta ljudi. Nije rekao ne poznaju ih ljudi. Nego dosta ljudi, što znači da ima ljudi koji znaju. I na osnovu tog hadisa, muženjac se kaže, postoji u šarijatu nešto, propis ne zna niko. Uvijek u islamu, u svijetu, bit će ljudi koji znaju propis za sve. Znači, neko zna propis za ovo, nekom bude jasan, neko drugi za ono, ali uvijek ima neko ko zna propis za sve što se događa. A te sumnjive stvari, meni nisu jasne, recimo, dođu drugi čovjek, oni zna, nema jasna ko dan. To se zove tešava, oni spi. I ovdje u Koranu. Znači, sve se zna, značenje svega postoji. Ali ja ga, recimo, ne znam. Za mene je ovo jako tešava. Dođe drugi čovjek, ko ga zna, nema šta, ja sam ko dan. Sada, ako ima nešto što je nama, prvo imam ovaj tešavu, omoklaći na sve. to se ne zalazi. Znači, te stvari koje čovjek zbog svojoj ograničenosti kao biće ne može spoznati dok uči, zna što znači, ostavi ih tako kako je došlo i ide dalje. A ova tešava mi spi, šta čovjek treba uradi? Ako mu nešto nije jasno, onda treba da postupa po onim jasnim najtima koji ne mogu se nikako drugačije shvatiti nego kako su rečeno i kaže, vjerujem u ovo, a ono zna mi gotovo. Dok, ne znači da ih ne treba proučavati i razmišljati o tome. Ako ne postane jasne, ima ono što je jasno, zna, potom je se vlada i gotovo. E ovo tešabuh nisbi, tešabuh nisbi, on je veliki razlog lutanja određenih sekti. Evo najveću dva samo primjera u vezi sa viđenjem Allaha Đulešanova, a drugo je u vezi sa drugo je u vezi sa obožavanjem Allaha Đulešanova. Kaže Allah, obožava svoga gospodara sve dok ti ne dođe neki Tako stoji radite. Jekin. <clears throat> Šta znači jekin? Ubeđenje. Ali ovdje smo... Kažu Sufije, kad čovjek dostigne stepen ubeđenja određeni, sa njega spadaju šeljenski obavez. Ima pa jekin, ima prije jekin. Yes. Znači, moj znači, znači, jekin. Kad dođe stepen, čovjek Jekina, nekog ne stepena, tako, ne mora više obožavati gospodara, spadaju sa njega šarijatske obaveze, zato što ono što ne dođe jekin, kad dođe jekin, ne treba više. Što ne treba? Ne mora plaga Božja. Plaga sam? ne? Ima Sofija. Pa to, to je za njih govorio. Ima Sofija koji kažu, kad dođe čovjek do ovog likvira, gotovo, znaš što je dokaz, kaže Da je postupio Allah kada je pitan, za njih ovo recimo mu tešavi. Da je postupio Islali uratio bi ovaj ajet, oni jasni koji su osnova knjige, pa bi rekao, u osnovi knjige kaže se da čovjek obožava svoga gospodara dok je. Zar tako? I to je velika osnova, znači. Ako mu ovo nije jasno, treba ovo ostaviti, sačekati dok ne vidi značenje. Pa bi onda vidio da to je jekin, znači on je smrt. A smrt je jekinom zato što čovjek bude zaista odvijeđen ono što je prije čuo i radio kad mu dođe smrt. To je kasno. A, onda je gotovo. To je jedan primjer, a pa ste to mala zavada, velika zavada. Pa ste drugo. Kaže on se ono, la tu drikuhu apsar. Allaha pogledi ne mogu obuhvatiti. Da li ovo riječ tudriku znači doprijeti ili obuhvatiti? Riječ tudriku može imati oba značaja. Dohvatiti, doprijeti i obuhvatiti nešto. Znači, sada bismo mi ovo, da bismo ovo shvatili, morali vratiti na ove osnovne. Ali što nam jasno kaže više ajde, ili na rabija nadara, gledat će od svoga gospodara. Znači, ako ima u jasnim ajetima da se kaže gledat će od svoga gospodara, a ovdje imamo jedno značenje koje može biti, a može i ne biti, onda onda križa da doprijeti. Zato što jasno imamo ovdje da, da će Ali ostaje značenje da ga neće obuhvatiti. I zato se u jasnim kaže gledat će lice svoga gospodara. A ne mogu Allaha obuhvatiti pogledom. On je veći i rješeniji od svega toga. I zato ovaj ajet znači to, a ovaj zajed znači ovo. Ali na osnovu ajeta, koji je za njih bio mutešavio, oni su rekli, ljudi neće vidjeti Allah na sudnjem danu. Gospode, ono ne poznam se, znamo da ima vici na dan A smije razmišljati? Smije. Samo ne smije se zamišljati. Pošto ljudski um, ljudski ima prošlo Ne može zamisliti Allah na sudnjem danu. pa to, to. Ali samo viđenje, da to njemu žene, zatim to da. Da, ono ima ruku, ne smije zamišljati kako izvijeti. Znamo da ima i to je dosta. Koja sekta ovo rekla? E, Jesi Mutezila? Pa, Džehmije, Mutezila, Ešarije. Hm. Jel tako da ne trebamo razmišljati o Allahu nego o njegovim stvorenjima? O stvaranju nebese, zemlje, o ne znam, nijam, svim stvorenjima, a ne da razmišljaš direktno o Allahu. Je to ispravno? Ispravno je u smislu da se ne razmišlja o, ne zamišlja Allahovo biće svojeg. Ja, I njegove je. osobine. A, u tom smislu je tačno. A o Allahu razmišljati kao svome gospodaru šta je, s čim je zadovoljan, šta bi trebalo urati da bude zadovoljan, kako da nazvi. I ostalo to da, to treba u tom smislu. Ali kao zamišljanje bića to ne. Jer u Tahavijskoj akidi kaže šta god ti zamislio, on je drugačiji. Subhane Hvata. Zato nije dozvoljeno zamišljati to. Hmm. Jel ima pitanje u vezi sa muhke mutešabih jasni potpuno jasni učenje Korana sve više se uči neka čovjek duže zna se to što neki ajeti ti se jedne prilike to odgovori što se više uči više traži i sve dolazi samo ti dođe neka mislim ka, kako pročito sam im a ja sam to to to to što ti što, što kaže stepen ovo ti ovo što nije ono jasno vraca na što jasno o, ovi znaju ovi ne znaju uči neka se samo raspodim dođe neka sumnje Pa Ibn Temije kaže... Kako to je Pa jednostavno, Kur'an je takav da on nadođe, recimo. Interesantno je u biografijama velikih učenjaka, od sam Ibn Temije, Šenkiti i drugi, koji su pred kraj života učili su ove nauke, akajet, fik, ne znam, nija, hadis, ovo, ono sve, ali sve te nauke streme ka jedno, imaju cilj za jedno, da čovjeka opremi da razumije Kur'an. Kur'an je izlo, sve je u službi Kur'ana. Čak i hadis, iakaj i ostalo, sve to služi Kur'anu. I čovjek što više poznaje ove nauke, bolje razumije Kur'an. I učenjaci koji su proveli, recimo, 30-40 godina u učenju i podučavanju drugih ovim naukama, pred kraj života obično se posvijete Kur'anu samo. I recimo, obično kažu, žao nam je svake minute koje smo potrošili van Kur'ana žao im. Ali ne bi oni, pazi, to je tako Allah dao spavno da ne može čovjek ni doći do toga da mu je žao ako ne prođe ovo sve. To ono je jedno drugo. Međutim, dođu na kraju, Ibn Temije, on je u zatvor. Kad je umro u zatvor, on je govorio da znaju kako su mi dobro učinili da to bi što imamo poklona i toga. Ja kaže, otvoreno mi je od znanja i tih spoznaja u Kur'ana učeći u tom samom osam i tako dalje, što nisam mogao ni zamisliti. Jer on I često bi učio ajet kad bi zatvorili njegovu tamnicu i postavili na zid između njih unutra milostavan i kazna. Jer on ima unutra knjige ili on razmišlja samo pa nadolazi? Na pamet sve. Nema knjiga. Znači, Zabavno su bili listove i pisanje. Znači to on u glavi svojoj, znači valjno u Harisu. Znači bio je Harisla. Ali otprije učio pa došao do, do, do zatvora. Od prije je znao znači. Ono što pišu kad se prije bilo u zatvoru. Bilo, bila, bila je u zatvoru. Njemu je u početku bilo dozvoljeno da piše, da izdaje fetve i ostalo. Međutim, na kraju, pred krajem života, u drugom, kada je drugi put zatvoren, tad su mu zabranili papir i olovke i dolaske i sve i tada je umro. Znači, to isto da možemo, za se možemo kad čekamo sami. I trebao. I trebao. Dobro, a to znači se i ono muči, može se učiniti. Pa ima neko ko, ima sebo, da oni dole ne to samo dolazno, to rada ono tako. Ali kad su već naučili, Znači čovjek kada uči 50 godina i pa svaki zanat čovjek kad uči recimo nešto uči u medicini recimo čovjek ra, uči ne znam ja 10 godina 15 ga specijalizira pa onda radi još 20 godina i onda njemu se same neke stvari otvaraju Kako spojiti sad recimo e, boravak u zatvoru, recimo učenjaka islamskih i recimo što se kaže psihološki da je najgora, najteža kazna da, da se baci u samicu. Kaže, nemaš s kim, ni, ni da kažeš lijepo mi, ni ružno mi, ništa, samo da kažeš nekom. Kaže da je to baš najteža psihološka kazna. A recimo učenjaci su baš da bili po tamnicama. Pa prvo, nije njima bilo lahko. Mi su to bili izleti. U smislu da im je to Ali, lako bilo. Ali Pa psihološki se skrene, međutim, prvo snaga ličnosti razlikuje se od čovjeka do čovjeka. To prvo. Drugo, razlika je čovjeka koga baciš u tamnicu, držiš ga koji nema veze sa Allahom Đelešanom, zna samo za ovaj svijet, zna samo za ovo. A razlika čovjeka koga baciš i on čim sjedne, on uči razmišlja o Kuranu, uči dove koje je poslanik preporučio da se uče u teškim stanjima i tako. Ja rekao, što ima onaj pijanac, na ono pa pomogu, postepno dao, kada je rekao, ja sam posutio, ti nema tako. To je možda, nema ti ono sada postepno, znači, fin, fino. Možeš nam ponoviti ono što je rečeno, pošto pa možda neki nisu čuli. Rekao, ja sam posutio, kako ono? Ne, on, i Mahmed, ima Mahmed je govorio, nije me strah da ću, da ću, da ću umrijeti i da će me ubiti. Strah me je samo da neću moći udarce podnijeti. Udarce bičem. Pa ovaj njemu rekao, slušaj, ja podnosim udarce bićem zato što kradem a ti si na istini i zato si preči da se strpiš. I onda mi je rekao, znaj da prva dva boli samo, a ostali ne osjetiš. <laughs> Rijetki su čak i učenjaci koji tako podnose te neke stvari. Drugo, ranije prema nekim učenjacima i kad ih zatvore imali su obzire. Nisu u nekim mučivoncama, nisu u nekim klaoncama, nisu nešto. Međutim, u nekim mjestima nemaju obzira prema njima, pa budu, recimo, ko što u nekim zatvorima. U svakom slučaju, to su teške stvari, bolje je da će bolje odlaći onda ga sačuva svih tih belaja i ostalog, jer ne zna čovjek šta je u stanju podnijeta, šta nije. Jer ima pitanja u vezi sa ovim mohkem, mutešabi, znači sad jasno. S ovim smo začeli sa ovim dijelom o kuranskim naukama. Osnovno mi još nasih i mesuh. Znači šta je to nasih, a šta mensuh. Pa Pasite, ovo što sam vam izabrao, znači od ovih nauka. Zbilja, ako to naučite, pokušao sam odabrati najvažnije osnovne teme u kuranskim naukama i njihov sažetak. Znači, ovo što smo do sad radili. I ostalo nam je od svega toga još nasih, mensuh. E šta je to nasih, a šta mensuh? To je derogacija Šta znači derogacija? Znači, nešto je važno i onda se dokine nevažniš. Znači, nasih, to je ajat koji je derogiran, nesuh, to je ajat koji je derogiran. Ovo isto je. Nije isto, ovo je ajat koji derogira, došlo da zamijenje ovaj. Mm. A mensuh, to je ajat koji je ukinut. Prestaje važnići, ovaj drugi... Prestaje ovaj. važnije, ha. Ali osnovu Kur'an pošto je odjažno. E, sad ćemo doći do vrsta derogacije. Vrste derogacije. Koje postoje? Prva vrsta derogacija derogacija propisa. Znači ima ajet koji govori o propisu pa došao ajet drugi drugi rok. A ostao je ajet. Primjer za to je Femen tetavua hajren fehuva hajren. Pa ko posti dobrovoljno, bolje je za njega. Uvijete sumu hajru Da postite, to je bolje za vas. To je bilo u početku. Imao je pravo postiti ko hoće, ko neće, ne mora, za jedan dan da iskup na hrame se dobaju. Je li to ostao takav propis? Nije. Derogirani. Fele šehi de mitko mu šehra, fele jesu. Kod nas prisutuje Ramazana, kod kući je očeka Ramazan neka. To je naredba za sve. Ali je ostao ajet? Ostao. Znači, prva vrsta derogacije, da se derogira propis, a, eto što mi uradio. U redu. Druga vrsta derogacije. Derogacija ajeta, a ostaje propis. Znači, ajet, stvari vidio da se izbaci ajet, a propis ostaje. Primjer za to je kamenovanje. Postoje je ajet, po šehu, po šeha, to iza zene, i tako dalje. To prenosi se u hadisima, sahabi govore. Kada oženi judata počine blud, farđu muhuma, kamenujte ih. Poslanik je nadredio da taj ajat po Allahovu naredbi, naredbi izbaci, ali je propis ostao. I zato Omer na jednoj hodbi, kako se prenosio od njega, rekao je, bojit će vrijeme kada će ljudi negirati propis kamenovanja zato što ga nema u Kur'anu, a tako mi je Allaha bilo je vrijeme kada smo ga mi učili kao dio Kur'ana, pa zatim je rekao, ajat kako izgleda. Ali to je pa Allahove naredbe. Šta je mudrost toga da se neki ajed derogira, a ostane propis? Kaže učinjaci prije svega iskušenje za, za ljude. Hoće li prihvatiti ili neće prihvatiti? Propis ostao, ajed derogira. Gore imamo, ajed ostao, propis derogira. Dalje, interesuje nas u čemu se dešava derogacija. Ovo dobro zapamtite derogacija je primjenjiva samo u propisima. Nikada u vjerovanju. U vjerovanju. Znači, nikad nije nešto došlo da Zlačano kaže da je tako bilo, pa dođe derogacija, nije tako bilo. To nije moguće. Na samo u vezi sa propisima praktične primjene. Kaže nam ših ovde, šta je mudrost derogacije? Prosto što je to Zlačano? Mogu odjednom bez derogacije da propiše i gotovo. Kažu prvo, olakšavanje umetu. Znači dođe obično derogacija bude lakši, lakši propis kao što je post, pa onda teži. Međutim, kažu, dešavalo se da, da bude teži propis pa dođe lakši, odnosno lakši propis pa bude teži. I obrnuto, kako to? Kažu, nekada Allah Đelešanu to uradi da bi ljudi vidjeli milost na njima i da budu zahvalni na blagodatima koje im daje. Kako da tako je teži? Znači imamo lakši propis, pa ga derogira teži. Imamo teži, pa ga derogira lakši. Znači ovdje imamo, ako imamo u slučaju da je lakši propis derogiran e, teži, kao što je slučaj posta, to je milost e, u postepenom propisivanju određenom, znači da ide jednom tako da se ljudi ne naviknu malo, pa onda dođe ono što je ciljano na kraju greva, kao što je slučaj posta. A imamo ovdje da se vidi Allahova blagodat prema ljudima kada im propiše nešto teže. Kao što je opet u slučaju posta, kada su morali ostati noću, pa onda im spusti to pa propiše danju da se vidite Allahova milost. E dalje, imamo vrste derogacije po načinu derogiranja. Znači šta je čime derogirano? Pa imamo derogaciju Kur'ana Kur'an. Znači ajet derogira drugi. To je u redu. Imamo, kaže ih ovdje derogaciju Kur'ana sunnetom. E ovdje imamo problem kada je u pitanju sunnetom, jer imamo sunneta koji je mutevatir, imamo sunneta koji je ahad. Mutevatir to je predaja koju prenosi mnogo ljudi, mnogo ljudi od mnogo ljudi i tako dalje. Ahad to je gdje imamo jedan lanac noslaca, dva lanca noslaca i tako dalje. Ako je u pitanju sunnet mutevatir, većina učenjaka smatra da može derogirati Kur'an. Ako je ahad, dio učenjaka smatra da može, dio da ne može uzmanske oslabnosti, tako? Pa jednostavno, Kur'an je nešto što je preneseno mutevaterom i tako dalje, a sunnet nije, iako je nižeg, nižeg iraga, nižeg stepena. Znači, yes. Zatim imamo da Kur'an derogira sunnet. Koji je primjer za to? Znači da Kur'an sunnet. Kažu, primjer je okretanje prema kibli promenke. Ne postoji nigdje u Kur'anu da, da je naređeno da se okreću prema bitu u Maktisu a u početku su se okretali prema Bejtul Maktisu, to je sunnetom potvrđeno. I došao Kur'an, derogirao to i rekao okrećite se prema Kabe. Znači, Kur'an može derogirati šta? Sunnet. I sunnet derogira sunnet, to je već jasno. Može li sunnet derogirati Kur'an? Hm? Može li sunnet derogirati? Pa rekli, imali smo to, sunnet Kur'an, ako je mutevatir, može. Ako je ahad, kod jednih može, kod jednih ne može. To je spravljeno da ne može. Pa prvo, u principu, ne pos... E, kažu da nema primjera da, da, da, u tom... To je onako više teoretska rasprava. Mm. E, dalje, rekli smo da imamo vrste po ovom što smo govorili, da se derogira i učenje ajeta i propis. Pa ste, ovdje postoji još jedna vrsta derogacije objava za objavu. Znači, da se derogira objava. Jevreji ne da se objava može derogirati. Zato što značilo bi da je Kur'an derogirao Tevrat i Inđil. Kršćani isto ne prihvataju da može derogirati Jer Kur'an cijelokopno kada je došao, izbacio iz upotrebe i te vratio iđe. Ali on to ne prihvataju. Međutim, Kur'an je jasan da je derogacija moguća i kaže ma nesah min ajetim, a on se ajeti bi hajri minha hao misliha. Mi kada dokinemo jedan ajet, kažemo da dođemo sa istim ili boljim od njega. Znači, nema nikakve sumnje da derogacija postoji. Mi samo da se osvrnemo na onu, zašto smo svojim sa kuranskim naukama? Je li uredno se to? Tefsirska prava. Tefsirska prava. Kalaži tefsir. To je nauka koja se obrazovala, osnovala nakon toga. Nakon kuranskih nauka. Neki je smatraju tijelom kuranskih nauka, međutim, većina savremenih mufesija i ostalog smatra to zasebnom naučnom disciplinom koja je negdje između tefsira i kuranskih nauka. Vidjeli ste iz ovih tema koje smo radili ova dva dana, kuranske nauke više se bave Kur'anom temama oko njega. Znači objava, kad je objava, šta je mekansko, šta je medijinsko, derogacija, ne znam ja, definicija i ostalo. Prišli kao neki temelj to u vezi sa Kur'anom. Ali kur'anska pravila nisu ni tefsir, a nisu ni dio kur'anskih nauka, nego oni se bave pravilima na osnovu kojih tumačimo Kur'an. Znači pravila na osnovu kojih tumačimo Kur'an. E tu je razlika između kuranskih nauka tefsira i tefsira. Pa šta nam je važno u sa tim pravilima? Znači nema se tu šta posebno reći. Ta pravila ko se želi baviti tefsirom, ta pravila mora naučiti, isto kao ko se želi baviti fikhom, mora naučiti fikska pravila. I ona su izvedena obično, ta tefsirska pravila ili kuranska pravila, izvedena su iz samog Korana. Znači, izvedena su iz samo Kur'ana. Evo jedan primjer. To isto ono sjećate se kaže u fiku, ako ste radili, kaže jekin potiskuje sunu. Znači, nije to u sunu fik, nije ni fik, nego je na osnovu fika zaključeno da je to pravi tako. Znači, ubjeđenje potiskuje sunu. Znači, ako sumnjaš da li imaš abdest ili nemaš, šta ti je ubjeđenje? Da li nemaš? imaš? Jel ti sumnjaš, imaš li ga ili ne imaš? Znači, siguran si da ga nemaš, ali sumnjaš da ga imaš. Znači, jekin je da ga nemaš i odbacuješ sumnu, a to je da imaš, ostaje da se moraš abdestiti. A ako sumnjaš da li si izgubio abdest ili nisi, onda imaš. Jer je objeđenje da imaš, ali sumnjaš da li si ne izgubio. E, to isto ovdje tako postoji ta tajsijska pravda. Evo jedan primjer. Kažu, ibret u općem značenju, a ne u sebe, nuzu. Znači, to je tajsijsko pravilo koje su na osnovu tajsijira učenjaca došli do zaključka. Ako postoji neki sedam za neki ajet, kaže ajet je objavljen povodom toga i toga, onda to ne znači ograničenje ajeta samo na taj sedam, nego sve što obuhvata tekst spada u ajet. A normalno ulazi i to, kako se zove, sedam Recimo, Koran se tumači Koranom. Tuma, tumači se Koranom. Jedan ajet koji je ovde spomenut, na istu tu temu spomenuti na drugom mjestu širi, na trećem mjestu još možda širi i e tako znači u Koranu uzimamo sve što je rečeno o tome i dobivamo jednu sliku na primjer kod nas kazivanja spomenute su na, na različitim mjesti, na stotine mjesta i sada priču o Adama ali se nam kazivanje o njemu nađemo u sudbe kada pa nađemo u sudbe aha nađemo u sudbe pa nađemo u tamo nam ovdje spomenuto malo više ne spomenuto jedan segment ovdje drugi segment ovo i mi kada sastavimo sve to dobijamo određenu sliku drugo recimo pravimo Kur'an su čini sunnetom. Znači, nađemo hadis koji tlači određeni ajet. Evo, recimo, ajet. Najpoznatiji primjer, tamo gdje se kaže, Adelina Amir, onem julbi su im Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa nasiljem. Kada sto asvajami čuli, bilo ih je strah. Kažu, ko to od nas ne čini nasilje Allah opaslan? Če znači, oni su nasilje ovde shvatili i protunačili kao grijeh. Međutim, poslanik im je rekao, ne misli se tu na grijeh, nego se misli na širk. Znači, koji vjeruju i ne čine širka, njima pripada sigurnost i uputa. Znači, ovdje je poslanik protumačio ovu riječ zun, da je to širk. A oni su shvatili kao grijeh. Dalje, tumači se govorom ashaba. Govor ashaba prihvatljiv je pod uslovom da ashab nije od onih koji prosi biblijska kazivanja. Ako prenosi biblijska kazivanja, onda postavlja se pitanje tumači se arapskim jezikom. Znači, riječ neka što znači arapskom jeziku, pa se nas od toga potumači. To su samo neka pravila, njih ima na stotine tih pravila, i to je nauka koja se zasadno uči, mi nemamo samo da znate da postoji tako nešto i da ima taj dio tu koji govori o tome. Ili imate pitanja ove su? Ja ne mogu da sjetim ovaj primjer za, za, za, prvi, za prvo. Libret je općem značaj, značaj na nevi sredbi primjer neki ovako da je neki ajet objavljen. Je to vezi s cure tebe sljeda? E, kad je bilo samo za Ebu pa da to ne znači hmm. samo nije Primjer za to. Bilježi imam Buhari da je došao čovjek poslaniku sa osnovnost i rekao Allahom poslaniče učinio sam grijeh očistime. A on nije počinio blud. Šta je radilo? Šta je radio čovjek? Poljubio je ženu sam. Znači nije počinio grijeh koji zaslužuje kamenovanje ili ubičavanje ili nešto, nego grijeh. Kada je poslanik sallam klanio namaz, spušten je ajet, obavljao je namaz početkom dana i krajem dana, tako dalje, a, i na kraju kaže innal hasanati od ibn sijet. U istinu, dobra djela brišu loša. Kaže čovjek, Allah opuće to samo za mene. Znači, on je pitao, povodom njega je došao to Kaže, ne, za cijeli moj. Znači, povodom tog pitanja došlo je ono. Međutim, nije ograničeno to značenje samo na njega nego na sve koji urade grije neki pa ti do ta dobra djela briš. Znači, jeste shvatili taj sad? Znači, povodom njega je objavljeno i on pita je samo za njega, kaže nije za njega. A i da nije pitao, znalo bi se da nije za njega. Je tako pravilo.